Աշխարի տարբեր անկյուններում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վաննովիկովի հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, Հայկական ֆենոմենի հերթական թողարկման հյուրը Հույդա ԱՄՆ Արևելյան շրջանի երիտասարդական միության անդամ Գալի Չակմակյանն է, ով օրերս Արցախում էր մանկավարժի իր մասնագիտությամբ օգտակար լինելու Արցախին։ Մեր հայրենակցուհին վաղուց էր ցանկանում լինել Արցախում, ինչի հնարավորությունն ընձեռվեց փորձուսուցման ծրագրին մասնակցությամբ։ Իր այցի շրջանակներում նա հասցրել է Ստեփանակերտի Սոսե մանկապարտեզում աշխատել եւ շփվելով արցախցիների հետ գալին կապվել է Արցախին եւ հայրենադարձության նրա տեսլականում իր իսկ խոսքով Արցախն է։ Բարև ձեզ գալի հետաքրքիր են ձեր ընտանիքը ինչպես է հաստատվել այնտեղ, որտեղից եք արմատներով եւ որ թվականներից եք հաստատվել ԱՄՆ-ում։ Արմատներս կհաստատվին Ադանա եւ Զեյթուն, հայրիկիս կողմեն Ադանայեն երկու չար տեսած է իմ հայրիկիս կողմի ընտանիքը, Զեյթուն, հետո հաստատվեր են Չարտի Ադեն, գնացել են տեղահանված դեպի Սուրիա, հետո Սուրիայեն Լիբանան, մինչև հայրիկս, մայրիկս իրար ծանոթացան եւ փոխադրվան Ամերիկա եւ մենք այնտեղ ծնած ենք ես եւ եղբայրս։ Դժվար է պատկերացնել, որ մայրենի լեզուն հնարավոր է պահպանել ամերիկյան միջավայրում, որովհետև մենք միշտ պատկերացնում ենք, որ այնտեղ անընդհատ շփումը, մերվելը այնտեղի միջավայրի հետ պահանջելու է աստիճանաբար մոռանալ, անկախ նրանից, որ մենք տանը միշտ սովորում ենք, երբեմն խոսում ենք, այն ինչպես է հաջողվում քեզ պահպանել եւ դրանով հանդերձ նաեւ մաս կազմել ամերիկյան հասարակության Շատ դժվար է գսկամ սպիրկի մեջ հայ լեզուն պահպանելը, մանավանդ Վաշինգտոն միան մեկ օրվա դբրոց ունինք հայ լեզվու գիրակնորյա համաստեղ հայկական դբրոցը։ Ընդհանրապես ընտանիքեն գուկա սկացած եմ, որ հայ լեզվու պահպանությունը ընտանիքեն գախյալ է։ Եթե դունը հայերեն խոսիկ եւ բարդացրված է, որ միակ հայերեն բիթ խոսինք տան մեջ, այդպես կշարունակվի եւ ավելի դժվար է, որ ցավագը ցուլանա։ Գիրակնորյան շատ օգնած է ուղակրության մեջ գրել գարթալու մեջ, բայց խոսելով ընտանիքիս ընտանիքում եք հա խոսել ընդհանրապես ինչ բարբերականությամբ եք օգտագործում մայրենի լեզուն ընտանիքում առիթից առիթ թե մշտական է այսինքն միշտական դարօրինակ է որոնք լերեն խոսիմ ընտանիքիս հետ ծնողքիս հետ ընդհանրապես հայերեն 100% այսինքն անգլերենը միայն դրսի աշխարհի հա։ հետ շփման համար է այո մենք ընդհանրապես ընտանիքս ցույլ չեր դար, որ շատ շփվինք օդարներու հետ, մեր քաղաքին մեջ մեզ մեծուցած են եւ հայերու շուրջ եւ բարդացած են, որ հայերեն խոսինք եւ գարթանք եւ գրենք։ Ամերիկայում նույնպես շատ հետաքրքիր բաներ կարելի է տեսնել, սովորել, գիտելիքներ ձեռք բերել։ Այդուհանդերձ իդեմս քեզ տեսնում ենք հայ երիտասարդների, ովքեր շարունակում են կապված մնալ հայրենիքին ու իրենց մշակույթին։ Քեզ ինչն է հետաքրքիր այդ առումով։ Ինչն է քեզ կապում մայր հայրենիքի եւ քո ժողովրդի մշակույթի հետ։ Տաշնակցությունը։ Տաշնակցությունը <laughs> շատ մեր արմատները հիմնած է հայաբահբանության մեջ, որ գերթայինք պատանեկան Հոմենետմենի հաջախ էի 3 տարեկանից ի վեր մինչև հիմա, հետո բադանեկան 10 տարեկանից ի վեր մեր մեջ ասանք ոգևորած է, որ պետք է հայմնանք, պետք է շարունակենք առաջնորդները լալ սվիրքի մեջ, որովհետեւ մեր հաջորդ սերունդներն շարունակեն հայաբահբանությունը։ Շատ ծյուրին է ցուլվել, եւ երբ որ ճաշնակցությունը ընդեղ է եւ գաշխադիգոր միտքս հանգիստ է, որ ցուլումը ավելի դժվար պիտի կա։ Իսկ անձամբ քեզ ինչը դուր եկավ քո մշակույթում, ինչը սիրեցիր։ Մեր լեզուն։ Ինչ ես պատկերացնում դա կորցնելը։ Ամենակարևորը լեզուն է ամենակարևորը լեզուն է, որովհետեւ կարենաս քու եղբայրներուդ եւ քույրերուդ հետ հեշտ կա քեզ եւ որ կաս հայրենիք կարենաս հասկանալ ինչ գրված է ասպադերուն վրա կարենաս հասկանալ որտեղ են եկած է մեր հայրենիքը որբեսի գարթանք մեր քիրքերը եւ հասկանանք մեր բամությունները հայ լեզուն հայոց երկերը մեր երկերը շատ թանկակին են մեջը գա բամություններ որ երբ որ երկը միտքիդ մեջն է եւ շարունակես քո հաջորդ ծերունդի տալ այդ երկերը բամությունը չի գործվիր Այդպեսով կշարունակենք եւ կբահենք մեր պատմությունները, մեր մշակույթը։ Ընդհանրապես բացի գաղափարական մասը, ինչպես նշեցիք, յուրաքանչյուր երիտասարդ ունենում է նաև իր անձից եկող հետաքրքրություններ, սիրելի որևէ հերոս, իրադարձություն կամ մշակութային ինչ-որ ֆենոմեն։ Ինձ հենց այդ մտածումն է հետաքրքիր։ Անձնապես ինչը սփյուռքահայ երիտասարդին կարող է հետաքրքիր լինել եւ իր կենցաղում անհրաժեշտ լինել դա անպայման։ Ես մի օրինակ ասեմ, ես պատկերացնում եմ, որ հայկական ընտանեկանը ինչ որ արժեքներ ցանկացած երկրում կարող են հայ մորը պետք գալ երեխա դաստիարակելու եւ այլն։ Գրնամ մել բզիկ տարիք ես մայրս հայրս ինձի բամություններ բամաձեն մեր ֆեդայիներուն, մեր հերոսներուն բամությունները, որ իրենք անցած են մեր քաղաքապարական շարքերեն եւ ողջորված են այդ բամություններով եւ մշակույթով հանցն մեզի տված են այդ բաներուն։ Ես հիմա մանկավարժություն գուսանիմ եւ շատ արժեք կուտամ, որ պետք է դասյարագենք մեր հաջորդ սերունդին, եթե ամենակարևոր բանն է, որ ողջևորենք մեր հաջորդ սերունդին եւ շարունակենք մեր կորձերը եւ հայաբահբանությունը։ Ինչ ես կարծում, ինչ կփոխվեր, ինչ կպակասեր քո կյանքում, եթե չլիներ լեզվի, մշակույթի եւ հայրենիքի հետ կապվածությունը կամ կապը։ Միշտ մտածած եմ աս հարցը, եթե լայի օդար, եթե ծնվեի Ամերիկա, իբր ամերիկացի, կարծեմ կյանքի նպատակը շատ անարժեք կլիներ։ Մենք որ հայ ծնած ենք, պայքար ունենք, աշխատանք ունենք, նպատակ ունենք կյանքի, որբեսի մենք աշխարհ եկած ենք, որբեսի հայ լեզուն սորվինք, որբեսի հայ մշակույթը սորվինք եւ բաժնենք մեր սերունդներուն։ Աննպատակ ծնված գլայինք, բարապ նյութերով սպաղված գլայինք, այսպեսով մեր հայրենիքին տված ենք, նվիրած ենք մեր կյանքը եւ այդպեսով գուզեմ շարունակել։ Հայրենիքի հետ կապը, գործնական կապը ինչպես է դրսևորվում։ Երիտասարդականի միջոցով շատ կապեր ունենք, հիմա որ եկած ենք մեկ ամիս է Արցախ ենք, կարծես հաստատված ենք Արցախ, այդպեսի սկացում ունենք, մեր ծրագիրը ես սոսե մանկաբարձ աշխատեցա մեկ ամիս կամավոր հայ թադի գրասենյակ օգնեցինք համասկայինին հետ հոմենետմենին էստեղի ուրեմն քալի էր թալը որ հայաստան կաս առանց ծրագիրի կարծես պարապ փանով եկած ես բայց երբ որ կաս ծրագիրով շատ լավ սկացում է մեր հայ թադը արժև գտանինք այդ ձևերով, որպես ծրագիրով գալը։ Շատ հետաքրքրեց, որ քո մասնագիտության փորձել ես օգտակար լինել Արցախում, քո մասնագիտական ներդրումն ունենալ այստեղ, դա ամենաարդյունավետ աջակցությունն է հայրենիքին, սեփական մասնագիտությամբ օգտակար լինելը։ Այն նման ծրագրեր ունես քո մասնագիտությամբ ինչ որ ծրագրեր իրականացնել, այ այնպեսին, ինչպեսին որ օրինակ որպես մանկավարժ, մանկապարտեզում եղել ես։ Հա, շատ կուզեմ որպես եւ որ նայիմ իմ աբակայիս ինձ ինքս կերևակայեմ, որ հայրենիք լինեմ եւ աշխատիմ կամ մանկավարժության կամ դաստիարակության ոլորտին մեջ։ Հիմա անցամբ աս որ եկած ենք հոս աս ծրակիրով հաստատած է ինձ որ աս ոլորտի մեջ շատ կուզեմ աշխատել, որ տեսնես այդ հոմի մանգաբարտեզի աշակերտներուն, գեսը դեղահանված, գեսը հերոսի դղա աղջիկ, գվոկեվորվիս կտեսնես, որ բարապ աս օրիորդները հասարակները ամեն կյանքը իմաստավորվում է հա, երևի դա կուզեի հա, ասել։ Հա, այո, գներեք, հա, մերսի, այո <laughs> քիչ դժվար է թե գիտես սպիրկա հայը լալով աչա փորձած եմ սորվի լեզուն մաքուր օրեն եւ գրծածից շատ փորձ գնեմ, թե քիչիկ դժվար է արտահայտվիլը։ Ամեն դեպքում այն, որ մայրենի լեզվի նկատմամբ կարող եք նույնիսկ անգլերեն, եթե ասենք խոսեիք, բայց մայրենի լեզվի նկատմամբ հետաքրքրությունը արդեն իսկ մեզ ձեռբերում համարենք։ Եթե փորձես տալ հայրենիքի քո ձևակերպումը կամ բանաձևը մարդ, հող, ձար եւ վերջնական նպատակնից ասեմ Էրդունը Մենք պետք է արմատնից հոսցանենք, ստեղծանենք։ Այսինքն Ամերիկայում քեզ հյուր է զգում ամեն դեպքում։ Այո, կարծես թափարական Ամերիկայում։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցն էր Հոիդա ԱՄՆ Արևելյան շրջանի երիտասարդական միության անդամ Գալի Չակմակչյանը, ով փորձուսուցման ծրագրով օրերս Արցախում էր, որի շրջանակներում աշխատել է Ստեփանակերտի Սոսե մանկապարտեզում։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։